primjećujem e, među muslimanima e, razdor, to jeste podjele na takozvane vehabije, derviše, sufije, pa vas molim za komentar. Naša obaveza da znamo da Allah subhanahu wa ta'ala će na istini samo spoj, iskreno spojiti muslimane. Svaka zabloda vodi u razdor i e, tefarruk i cijepanje. A nama je obaveza da se vraćamo istina, a istina je ta va tesimu bi hablillahi džemijan, vola tefarruku čvrsto se Allahova užeta drži, nemojte se cijepati. Mnoge sekte koje su znači, temeljene na krivom poimanju, mi smo muslimani, ne smijemo se nazivati drugačije. To što se širi propaganda nekad protiv određenih krugova koji ispravno tumače din pa ih nazivaju vahabijama, nije ništa drugo šeitanska propaganda kako bi ljude udaljilo od istine. Mnogi nisu svjesni pojmili koliko din ne poznaju.